Ang sabi sa 1 Peter, ang sundalo po ay willing to suffer for Christ's sake, for His Master. For this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. May mga tao talaga nagsasuffer dahil mali yung kanilang ginawa. Nagnakaw sila, nang rape sila, pumatay sila. Dapat lang sila mag-suffer. Dapat lang sila hulihin. Dapat lang sila parusahan. Okay? Hindi yan yung suffering na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya tayo nagsasuffer dahil sa mali nating ginawa. Okay? Dahil nagkasala tayo. Dapat lang tayong pasura, pasur, uh, ah, parusahan. Sabi sa next na sentence, For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? Di ba? Dapat lang. Endure mo yan kasi nagkasala ka, dapat kang parusahan. Kaya iba talagang nagsasuffer for 5 years, 10 years, yeah, for lifetime, for life yung kanilang imprisonment, eh dahil matinding lang ginawang kasalanan. But, bilang Krisyano, but if when you do good and suffer for it, you endure. Pag gumawa ka ng tama para sa Panginoon, pinangaral mo yung salita ng Diyos, pinaglaban mo yung salita ng Diyos, nanindigan ka para kay Kristo, sabi dito, this is a gracious thing in the sight of God. Wow! Huwag ka matakot sila ang matakot sa Diyos. Pero pag gumawa ka ng mali, matakot ka sa Diyos. Pero pag gumawa ka ng tama, pinapangaral mo yung salita ng Diyos, pinapangaral mo yung salita ng Diyos at kanyang mabuting balita, pinagmamalaki mo yung Panginoon, at pinipersecute ka, nilalayuan ka, this is a gracious thing in the sight of God. Mamaya, explain kong bakit. Kasi yung next na reason bakit tayo maging Da, bak, anong tungkulin natin bilang sandalo? For to this you have been called. Alam nyo ba na ikay tinawag ng Diyos hindi lang para maligtas? Hindi ka lang tinawag ng Diyos para maging, magkaroon ka ng peace o mag, uh, magkaroon ka ng joy. Tinawag din tayo ng Diyos to suffer. For to this you have been called. Kaya pinapalala ni, ni Pedro yung mga Krisyano, yung persecution, yung, yung trials, bahagi yan ng buhay natin. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Diyan tayo trinain ng Panginoon. For to this you have been called because Christ also suffered for you. Siya yung ating modelo pagdating sa suffering. Kaya kung yung ating leader, yung ating model, ang ating example nag-suffer, yung kanyang mga followers also will suffer. Okay? Kaya dito, For to this you have been called, because, inang dahilan, Christ also suffered for you, leaving you what? An example, so that you might follow in His steps. Gusto nyo pa ba? Sumunod sa yapak ng Panginoon? Mahirap sumunod sa yapak ng Panginoon. Yung iba, they follow Christ kasi binibless sila ng material na bagay. They follow Christ kasi Nagkakaroon silang ng magandang buhay. Pero pag sila nagsuffer na, pag nag nagkaroon ng pagsubok na problema na, they question God. Why? Yan po ay wag na wag lumabas sa bibig natin bilang Kristiyano. Ngayon pa lang ay sinasabihan na tayo ni Pedro, kung meron tayong pagsubok, problema, o sufferings, at ang example natin ay si Jesus Christ, He suffered for us so that you might follow in His steps. Kaya hindi bed process ang buhay krisyano. Hindi tayo nangangaral dito, yung gospel natin ay health and wealth. Yes, ang Panginoon ay nagpapagaling. Ang Panginoon ay binibigyan tayo ng ating pangailangan. Pero hindi yan ang pinaka-main purpose ng gospel. Ang main purpose ng gospel, to save us so that we should live godly in this world. To follow His footprints, His steps. At kung ano nangyari kay Jesus Christ, prepare yourself also. Kung ang Panginoon ay pinersecute, huwag kang magtaka kung tayo po'y pinipersecute din. Nilalayuan din. Kasi yung Panginoon na sinusundan mo, persecuted. Kaya kung hindi ka pinipersecute, baka ibang Panginoon yung sinusundan mo. Okay? To suffer. A soldier must be willing to suffer for his master. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. At pag ito'y nangyari sa iyo, natapos mo yung training, yung, yung matinding pagsubok bilang sundalo, ikaw ay tatawagin what? Good soldier of Christ Jesus. Sabi ni John MacArthur, all soldiers never die, just fade away. Yeah. They just fade away. Bukas po ay Day of Baylor na mga matitino at matatapang na sundalo, mga heroes bukas. Nalala ko din tatay ko eh. Kasi World War II veteran yun eh. Tinanong ko siya, ano, ano yung rango mo, tay, nung nakipaglabang ka? Kasi mga volunteers lang naman siya, volunteer lang naman siya eh. Kasi required yun, pag ikay binata na at may laban lang, kailangan pagtanggol mo yung bansa. Kaya required yun, kaya sumali siya. Magsasaka siya eh. Hindi katulad ni Tatay Sakarias, lieutenant. Matas ang rango pala ni Tatay. Nakausap natin noon. Sabi niya, okay na to, private, private ako ng ano, okay na to una na sa lumalaban siya pero naging ano siya eh, parang assistant sa doktor kasi maraming sundalo na sugatan, sila yung nag-assist. Para siyang nurse, naging nurse na siya doon. Okay lang to maging private nung buhay pa siya kaysa namang patay na general <laughs> nung buhay pa siya. Okay na to, buhay na private kaysa isang patay na general. Ayun, ayun ang kanyang biro sa akin. O nga no, kung ikay namatay, wala ako dito. <laughs> At least eh, ngayon, kaya may junior. Tingnan niyo sabi dito ni ng isang sundalo. I'm a sheep, I, I'm a sheep though. Tingnan sa, sa picture. Ang bagal ng sundalo natin sa likod. Oh. Ayan. I'm a sheep though. I live to protect the flock and confront the wolf. Wow. Turing niya bilang sundalo, sabi ni retired Dave Grossman, I'm a sheepdog. Bilang sundalo, I live to protect the flock, yung kanyang nasasakupang batalyon, and confront the world. Di ba? Yan ang tungkulin ko din. To protect you, itong mga members ng Hope Baptist Church, sa mga nagtuturo ng mali. Kaya huwag kayong magtaka kung kailangan natin sila i-expose. Okay, minsan minimension natin kailang pangalan eh dapat lang to protect you. Kasi sila yung mga anyong tupa, pero deep inside, sila yung mga wolves. Sila yung mga lobo. Wolves. Riflesman's Creed. Nabasa niyo to? Yung Riflesman's Creed. Sabi dito, nababasa niyo? Meron pala silang creed sa kanilang uh, ah, rifle, no? This is my rifle, yung barrel. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. My rifle without me is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than any than my enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will. My rifle and I my rifle and I know that what counts in this war in this war is not the rounds we fire the noise of our bursts nor the smoke we make we know that it is the hits that count we will hit my rifle is human even as I because it is my life thus I will learn it as a brother I will learn its weaknesses its strength its parts its accessories, its sights, and its barrel. I will keep my rifle clean and ready, even as I am clean and ready. We will become part of each other. We will. Before God, I swear this creed. My rifle and I are the defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. So be it until victory in Americas and there is no enemy but peace. Meron pala silang Rifles Manuscript. Alam nyo, meron din tayo eh. Ano yun? Bible. Yun ang ating rifle. Kung paano nila iniingatan yung kalang rifle, nililinis sila, bin, iniingatan nila, yun kasi ng panlaban nila to protect their country. Ewan ko kung ganyan din ang, ganyan din ang pagmamahal natin sa ating rifle, the Word of God. Tawag nga ni Pablo doon ay sword of the Spirit. Tingnan niyo po, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mahalin natin niya. Paano po? Basahin natin. Kung kailangan i-memorize, i-memorize. Kung kailangan pag-aralan, pag-aralan. Kung saan pinag-aralan salita ng Diyos, atinan natin, lalago tayo. Kasi natutunan natin, ipapasa natin sa ating mga anak. Pag hindi tayo nag-aral, wala tayong ipapasa sa ating mga anak. At pag may nagtanong sa atin, pag may problema, wala tayong may sasagot kasi hindi natin alam yung gamitin yung ating rival, ang ating Bible. Ingatan natin yan. Meron tayong commitment sa Biblia. Yan ay salita ng Diyos. Profit forward. Doctrines for reproof, for corrections, for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly equipped for every good works. Kaya yung mga sundalo, lagi silang may rifle. Hindi ka pwedeng... Ang sundalo po, pag pumunta ka sa labanan at wala kang dalang barel, <laughs> tatawanan ka, kaya ka, sisigawan ka. Wala kang barel. Eh lang, may palabas na talagang true story yata yun. Wala talaga siyang barel. Pero ang kanyang sandata, medicine, cabinet, kanyang mga, ano, mga gamot, naging ano lang siya, tumatakbo sa mga pasyente. Kasi ang paniwala nila sa kanilang reliyon ay bawal bumaril. <laughs> bawal bumatay. Tumulong sa kapwa. At marami siya naligtas. Okay. Pero rare yun, bihira yun. Pero lahat ng, halos lahat ng mga sundalo kailangan may barel. At lahat ng krisyano kailangan may Bible. Digital man yan o printed, Bible, you must read it. Magaganda yung text dyan kaysa text ng iba. Mas maganda yun kaysa Facebook. Pagkat yung binabasa mong Bible, totoo. Yung Facebook, marami ng fake news. Alam nyo, bakit maraming fake news sa Bible? Matatawa ka eh. Ang daming artista na namatay na. <laughs> Iba nag-agree, ah, condolence. Pero kailangan tignan mo yung mga link. Minsan, ano yan eh. Tignan mo din, minsan may mga hindi talaga nagsisend ng tama dyan eh. Hindi talaga totoo iba. Okay? Pero pag binasa mo yung Bible, ingatan mo yung totoo yan. Yan o. Katulad ng mga sundalo, tignan yung mga sundalo. Hawak nila yung mga, mga rifle nila, mga armalite. Ayan, hawak nila yan. Mga sundalo ng Israel yan. At isa sa mga magagaling na sundalo from Israel. Mga elite soldiers. Sa sundalo po, iba-ibang klase sundalo din. May mga tinatawag na elite soldiers. Matindi yung kalang training Okay, Mar- maging marin lang, mahirap na eh. Iba naman, scout rangers. Matindi ka lang training. Matindi ka lang jogging. Pinakita minsan sa Channel 11 eh. Matindi, umulan, umaraw. Kung kailangan mag-jogging, jogging ka. Pag umulan, kailangan kainin mo yung lunch mo kahit umuulan. Kaya tinatan in-interview ng isang reporter, oh, kamusta ka habang kumaka- kumakain? Ano, ano ulam mo? Toyo. Okay lang to, basta at least may sabaw. Yung sabaw galing sa ulan. <laughs> Kain pa rin. Gusto lang maging scout ranger eh. At matindi, maraming sumusuko. May namamatay din sa training pa lang, namamatay na. Pero mas marami din yung nakakasurvive. Naging magagaling na sundalo. At mayroong isang sundalo doon, ang dami ng labanan. Hindi siya na, nadali. Okay? Kasi alam nila yung principle, sabi niya, kung alam mo yung principle sa palabanan, gawin mo lang yung sumunod ka lang, maiwasan mo na madali ka ng kalaban, matalo ka pinag-aralan ng mga scout rangers, yung mga elite soldiers. Ito, mga elite soldiers to. Mga matindi itong isang grupo ng mga sundalo. Eh. Ayan. Hindi sila, ano, ah, hindi sila nagmumotor, ha. Ah. Mga, may mga helmet. Nabasa niyo ba yung soldier's creed? Bago tayo duma sa next point natin. Ito yung kanilang soldier's creed. Wala akong mabasa sa ah, atin eh, kaya sa Amerika eh, no? Galing pa sa Amerika. I am an American soldier. I am a warrior and a member of a team. I serve the people of the United States and live in the army values. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. I will never leave a fallen comrade. Oh, grabe. Kaya pag may nasasaktan mga kapatiran, tutulungan niya yun. Nawa, da- ganyan dapat sa churches eh. Pag may nasasaktan, tulungan natin eh. Pero lalo pang inaaway. eh. Kaya nagkakaroon ng division sa church. I will never leave a fallen comrade. I am disciplined. Wow, grabe yung sindalo na ito. I am disciplined. Physically and mentally tough. Trained and proficient in my warrior tasks and drills. I will always maintain my arms, my equipment, and myself. I am an expert Wow. Eh, Ayun sundalo ng Amerika, I am an expert. Meron tayong barel. Kaya nga may discipleship tayo, gusto namin maging expert tayong lahat sa salita ng Diyos. Ikaw ay sundalo ng Diyos, kailangan maging expert tayo sa ating rifle. Nakuha niyo po? Kaya sabi dito sa kanilang credo, I am an expert and I am a professional. I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat. Tandaan po natin, yung mga kasama natin sa church, hindi natin kaawayan. Pati sa labas. Ang kalaban natin, ang mga bad spirit. Sila yung mga nagkocontrol ng mga tao para maging bad. Mga bad people. Sino yon? Yung mga nagtuturo ng mali, yung mga nangangaral ng mali, namumuhay ng mali ang panlaban natin sa kanila, good news, the gospel, para magbago sila at malaman nila yung tama. Maging expert tayo doon. Enemies of the United States of America in close combat, I am a guardian of freedom and the American way of life. I am an American soldier. Pwede niyo itong baguhin. I am a soldier of God. A soldier of Christ. Ito yung ating creed. Another thing na dapat gawin ng isang sundalo ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, 3 to 4, sharing suffering as a good soldier of Christ Jesus. Sabi dito, no soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Yung una, he's willing to suffer for his master and for his master's teachings. Ito naman, He's, he's willing, he's, His aim is to please the one who enlisted Him. His aim is to please His Master. Ito yung tumawag sa Kanya. Ito yung nagligtas sa Kanya. At ang mission, at ang goal niya, at ang aim niya, to please His Commander-in-Chief. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit marami tayo sundalo kahit minsan ay labag sa kalang kalooban, ginagawa nila kasi yun ang utos ng kanilang commander-in-chief. Minsan din natin naunawaan yung bilang civilian, pero yung mga sundalo, alam nila yan. Ang tungkulin nila to obey, not to complain. Kaya nga meron, meron silang kasabihan, obey first before you complain. Ganyan din ang mga Krisyano. May mga mensaheng Diyos din natin maintindihan. May mga utos ang Biblia na hindi natin maintindihan din. Pero kailangan natin ang guidance ng Holy Spirit para maunawaan at ang tungkulin niya to obey, to obey our Master, our Commander-in-Chief who enlisted us in His army. Wow. At ang tungkulin mo na to please yourself No soldier gets entangled in civilian pursuit. Nakakaakit sila. Kaya mga mga sundalo, kailangan training, wala, hindi kasama yung kailang family. Malayo sa family. At ilang taon sila, bago nila makita yung kailang family, kailang mag-aral ka, mag-train ka, ilang taon. At sa labanan, hindi nga alam ng mga ibang family kung nasaan yung kailang mga husbands eh. Kung saan nakipaglaban, hindi sinasabi. Nalala niyo sa 44, yung mga kwento nila, hindi nga nila kung saan yung kailang, has, kailang husband pala kasama sa 44 na matay. Na nalaman nila sa Diyos, hindi kinukwento yun. Secret yun eh. Kasi alam nila, malulungkot. Malulungkot ang family pag sila nasa labanan. Pero kung ikay may anak na sundalo, dapat prepared yung heart mo. Kaya isang nanay, sabi niya, prepared na siya. Alam niya, nang pinasok yung, yung pagiging sundalo ng kanyang anak, alam niya yung kalahating paa na sa hukay. Alam niya na yan. Kaya nung namatay yung kanyang anak, yes, umiyak siya. Pero hindi siya nagtatampo. Malakas pa rin loob niya pagkat alam niya kasama yon sa laban bilang sundalo. Pwede kang makapatay, pwede kang mamatay. Pagkat ang aim mo na to please yourself, but to please your master, your commander-in-chief. Sino yung commander-in-chief natin? The Lord Jesus Christ to the praise of His glory to the praise of His glory. Yun ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, to the praise of His glory. Ephesians chapter 6, 18 to 20. Praying at all times in the Spirit with all prayer. Pagkatapos niyang banggitin yung Bible, the sword of the Spirit. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains, that I declare it boldly as I ought to speak. Nakita ninyo? Wala nga siyang binanggit sa panalangin para sa sarili niya eh. Napansin niyo? Yung kanyang sarili, pag-pray niyo ako, pero hindi para maging mayaman, para, para maging healthy. Pag-pray niyo ako para patuloy kong ipangaral ang salita ng Diyos. At hindi ko siya ikahiya. Yun ang kanyang panalangin. And also for me that the words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Ito yung kulang natin sa loob ng churches. Madalas ang ating prayer request ay eh, health, wealth. I-request natin, pag-pray niyo ako, may pangaral ko ang salita ng Diyos sa aking kapwa. Yan ang sundalo ng Diyos. Hindi siya after sa kanyang health and wealth. Pinagtagubili niya na sa Panginoon at sa kanyang mga doctors. <laughs> Kung ano pinagbabawal sa kanya. Di ba? Ang tungkulin niya to preach the word pagkat yun ang makaka-please, makaka-glorify sa kanyang commander-in-chief. At malapit sa puso niya ang panalangin. Ito yung madalas wala sa mga sundalo. May mga sundalong krisyano dyan nagpipray yan, pero hindi lahat. Pero tayo bilang sundalo ng Diyos, naroon yung salita ng Diyos, naroon din yung panalangin. Praying at all times. Matindi ang labanan eh. In the Spirit. Kailangan mo ng guidance, control ng Holy Spirit. With all prayer and supplication. Yan ang, yan ang gagawin natin bilang sundalo ng Diyos. To that end, keep alert with all perseverance at huwag niyo rin kalimutan yung mga co-soldiers ninyo, yung mga kapwa niyo sundalo. Pray for them. Supplication for all the saints. Kaya nga may prayer meeting tayo. Not, yung, alam yung prayer meeting, yan isang paraan to serve your brothers and sisters. Kaya kung mahal natin yung ating kapatid, isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapatid, umati ng prayer meeting para tulungan silang ipanalangin, ipag-pray. Kaya kung marami umagi ng panalangin, marami tayong natutulungan mga kapatid sa panalangin. Pero pag konting umagi ng panalangin, pag konti rin yung ating may papanalangin. Kaya nga si Pablo, sabi niya, yung mga co-soldiers niyo, pag-pray niyo, making supplication for all the saints and also for me. 1 Corinthians 6, 19-20 Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Ano tungkol ng sundalo? To please His Commander-in-Chief. Tayo po sundalo ng Diyos. Hindi lang sundalo niyo, anak ng Diyos. To glorify God in your body. Alam niyo, mga, mga paboritong salita ng Diyos? Sacrifice, commitment, faithfulness. Yan yung mga binabanggit niya. Yan yung mga paborito ng Panginoon eh. Pero ngayon, ang paborito natin mga salita ngayon, prenso, move on. <laughs> mga hugot. <laughs> no? Pero yung mga, mga terms ng Panginoon ng Biblia, nakakalimutan natin. 1 Corinthians 10.31 Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do, do all to, to the glory of God. Meron pala akong, may nakita ako, Young Marine Creed. Sino yung Young Marine Creed? Ayan. Ito yung sa mga Young Marine Creed. Number one nila, Obey my parents and all others in charge of me, whether young or old. Number two, keep myself neat at all times, without other people telling me to. Wow keep myself clean in mind by at attending the church of my faith. Yang Marine Creed ah. Kaya sigurado to, every Sunday nasa church sila. Kasi alam nila yung church na inatinan nila, kahit anong church yon makakatulong sa kanilang pananampalataya to keep their minds pure. Then yung pang-apat, keep my mind alert to learn in school, at home, at play. Dapat maayos yung kanilang hindi sila palaban, baka konting siko lang, eh, suntok na agad, hindi. Alam nila kung paano makontrol sarili nila. Then sa number five, remember having self-discipline will enable me to control my body and mind in case of an emergency. Yang Marine Creed. Hindi ko alam kung ano creed natin sa Panginoon. Pero kahit paano, meron paalala sa atin. Yung kay Pablo, sinabi niya kay Timothy, aim, aim what? To please the one who enlisted you. Yan ang creed mo bilang sundalo. A good soldier, not to please yourself, not to please others, but to please the one who enlisted you, the Lord, Jesus Christ. He is our chief commander. I am a soldier of God. Willing to suffer, he is willing to suffer for his master and for his master's teaching. At isa naman, his, his, his aim is to please the one who enlisted him. Are you a soldier of God? Are you willing to suffer for your Master, are you, are, are your aim is to please your commander-in-chief? Then, you are a good soldier of God. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa katuruan ni Pablo. Nirima niya si Timothy bilang sundalo ng Diyos. At kami rin, Panginoon, ay mga sundalo po ninyo. Daway, huwag kami matakot. Huwag, na, huwag kami matakot ipangaral ang totoo. Kung may masaktan, wala kami magagawa. Ang katotohanan po'y nakakasakit. Minsan nire-reject kami. Si Pablo nga nakulong, iba'y namatay sa kanilang panampalataya. Dahil sila po'y nanindigan, sumunod sa inyo. At alam po namin, ito'y kalooban ninyo sa amin hindi niyo lang kami niligtas. Bilang anak po ninyo, we are here also to suffer for Christ's sake kung kinakailangan. At habang hindi ito nangyayari pa sa aming bansa, mahina pa yung persecution. Naway patuloy namin ibahagi yung salita. Kung dumating man, patuloy pa rin namin ibahagi. At sa aming pamumuhay, isa lang yung aim namin to please our chief commander, our Lord Jesus Christ. Sa inyo lahat ang papuri, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.